inda muke gabatar da tafsirin alƙulƙani mai girma idan ba manta ba shekaran jiya mun a ƙarshen aya ta goma sha ɗaya a cikin suratul mulk don haka a yau ta sha biyu afuwan a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan aya ta goma sha uku idan ba ta ba mun aje karatu ne a inda Allah ta'ala ya bayyana sakamakon waɗanda suka zama masu tsoronsa alhali ba su gan shi ba na gafara da kuma gidan aljanna wanda aka tattalin musu kamar yadda muka yi bayani tun farko wannan sura tana karantar da mu ƙarfin ƙudura ta ubangiji da kuma yadda yake gudanar da mulkin duniya samai da ƙasa kenan da kuma mulkin lahira wanda zai zo a nan gaba to Allah ta'ala daga cikin ƙarfin ƙudurarsa shi ne ya san abin da mutum ya ɓoye ya kuma san abin da mutum ya bayyana ba abin da ke koyuwa ga Allah ilimin Allah yana da faɗi yana da zirfin da ya san abin da mutum yake sakawa a cikin zuciyarsa ya san kuma abin da ya bayyana wanda wannan siffa Allah ta'ala ne ya kaɗaice da ita kaɗai bayan Allah ba wani mafuluk wanda zai iya cewa ya san abin da zukatan mutane suke saƙawa akan wannan ne Allah ta'ala ya ce wa sirru qaulaku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجعلوا به إنه عليم بذات الصدور Allah subhanahu wata'ala ya ce wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur wa asirru ayyuhan nas qawlukum Allah ce ya ku mutane ku ɓoye maganar ku ku sirranta maganar ku a wijharu bihi ko kuma ku bayyana ta yi ta a bayyana a fili duk ɗaya ne a wajen Allah innahu shi Allah ta'ala alimun bi zati sudur ya san abin da kirara suke ajewa ya san abin da ke cikin kirara bima fiha abin da ke ciki da abin da kuka kudurce da abin da kuke nufin aikata aikatawa wa kana mushrikuna qala ba'dhum li ba'd asmu qawlakum la yasma'ukum ilayhi ilayhi muhammad a an ce kafirai ne in suna magana yadda za su yi da manzan Allah sai a ce a yi asiri a yi ƙasa-ƙasa kada ubangijin muhammadu ya ji ya gaya mashi shi ne sai Allah ya ce ko su yi a ƙore ko su yi a fili Allah ya san abin da ke cikin kirazansu ba abin da suka sirrinta ba abin da ke cikin kirazansu ma Allah ya sani Allah ta'ala ya maimaita irin wannan bayanin a alkur'ani wurare da dama cewa shine masanin abin da kira zaki koye da shi a baya ce suratul tagabun man Allah ta'ala ya yi wata magana makamancin wannan ya alamu ma fi samawati wal ardi wa ya alamu ma fi sahuna wa ma tu'linu wallahu alimun bi su sudur a suratul tagabun haka Allah ya ce Allah ya ce ya san abin da ke sammai da ƙasai ya san abin da kuka ɓoye ya san abin da kuka bayyana domin Allah shi ne masanin abin da ke cikin kirara a ali imrana nan ma ya yi magana makamanciyar wannan game da kafirai inda yake cewa ulmutu bi gaiziku inna allaha alimu bi zati sudur da haka Allah ya san abin da ke kunshi cikin kirazan mutane wanda ba wanda ya san wannan in ba Allah kana zaune kusa da mutum amma ba ka yi cewa ga abin da ke cikin zuciyarsa ba ka yi cewa ga abin da yake saɗawa a zuciyarsa amma allah ya sani saboda allah yana da ilimi mai zurfi allah yana da ilimi mai faɗi allah ta'ala ya cancanci ya san abin da ke cikin ƙirarin mutane domin shi ya halice su shi yasa ya ce ala ya alamul khalqa ala ya alamul halka ألا يعلم من هو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير lalle shi Allah ya alamu man khalaqa ya san abin da ya halitta ya san shi ai ma tusirruna ya san abin da kuke ɓoyewa na sirrintawa wa huwa al-latiful khabir kuma lalle shi ne tausayi ne fi ilmihi a ilminsa al-khabir sannan kuma mai ba da labari ne da haka Allah ta'ala shi ya san halittarsa shi ya halicci ɗan adam da kuma ya san kowa ya mutum ya san ciki da ban mutum da haka har abin da yake ɓoyewa Allah ta'ala ya sani ba abin da Allah ta'ala ba abin da ɗan adam zai iya ɓoye ma Allah ta'ala da haka duk wanda duk wata jama'a ko waɗansu mutane wanda za su yi wani gungu su koye su kulla wani abu wanda zai cutar da addini to wannan koye da suke ba ta da wani amfani dan Allah ya san abin da suke tattauna kuma ya san abin da ke cikin zukatan su Allah shi ne da to bayan nan sai ubangiji ta'ala ya ambaci waɗansu ni'imomi da ya ma adam kuma a cikin wannan ni'imar akwai nuna ƙwarewar ubangiji a halitta wanda kallon wannan kawai ya isa a ce ɗan adam ya bauta ma Allah Allah ta'ala ya ce huwan da zai ja'ala lakum da ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi malakiha wa farshufi malaki ba wa ilayhi Allah wani wata ta'ala ya ce huwan da zai ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi ha wa kulumir rizqihi Allah ya ce huwa allazi shi Allah shi ne wanda ja'ala lakumul arda zalulan ya sa muku ƙasa ta zama horarriya ma'ana kuna iya sarrafa ta yadda kuke so wannan ni'ima ce wanda Allah ta'ala ya nufaye wannan ƙasar da muke gani to Allah ya hore ma dan adam ita yana iya sarrafa ta yadda yake so kamar yadda Allah ya hore masa dabbobi da wakai da raƙumma dan adam yana iya sarrafa su yadda yake so to haka Allah ta'ala ya sa bayan ƙasa ya zama zalulan horarre ga dan adam dan adam yana iya sarrafa shi yadda yake so yayi tafiya a sama yayi shuka a sama ya haɗa rijiya a sama ya gina gidaje a sama ba da ɗan adam bai iya yi duk yadda yake so ya sarrafa ƙasa ƙasa sai ce masa biyayya ta sarrafu a haka ba ta tsagewa ba ta cewa ba ta ƙin ɗaukar ginin da ɗan adam ne ba ta ɗaukar hanyoyin da ɗan adam ne ta ki ɗauka hanyar ta dinga tsagewa tana rushewa amma ɗan adam sai ya shimfiɗa hanya ka duba yadda ɗan adam yake yin abubuwa a bayan ƙasa ɗan adam ne zai shimfiɗa maka hanya tun da tafiya kilomita dubbai ba da ta yanki inda iyaka inda aka gamu da ƙorama a gada a wuce wurin yanzu ya kai ɗan adam shi ne yake shimfiɗa hanyoyi saman tekuna saman ruwa a yi hanya ta ƙarƙashin teku ta ƙarƙashin ruwa kaga ɗan adam yana sarrafa ƙasar nan yadda ya ga dama to allah ta'ala ne ya ma ɗan adam ni'ima ya hore mashi ƙasa yana iya sarrafa ta yadda yake so da haka sai allah ce famshu fi manaki biha yi tafiya a sasanninta neman abinci wani daga nan ya tafi lagos neman abinci wani ya tafi port harcourt wani ma kasar yake bari wani ya ce saudiya wani ya ce qatar wani ya ce jordan wani ya ce america neman abinci famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin da Allah ya halitta saboda ku a ko ina gashi shi cikin duniya amma duk ne rayuwar ku ku wa ilaihim nushur gare shi ne za a mayar da kuɗin rayuwa ta ƙari da haka sai ɗan adam yake rayuwa a bayan ƙasa yawar wasu a bayan ƙasa ne da je sai ka samu mutane wuri suna neman kuɗi suna sana'a to allah ta'ala ne ya hura ƙasa da ɗan adam haka allah ta'ala ne ya ba ɗan adam ikon yin haka ɗin da haka ɗan adam yana da cikin nemar da allah ya masa sanya neman abincinsa cikin tafiye-tafiye idan dan adam ya fita ya fita nema to sai Allah ta'ala ya azarta sai ya bashi shi yasa yace famshu fi da wa kulu min rizqi duk wanda ya fita insha Allah ta'ala Allah ta'ala zai bashi kuma abin da zai ci sai dai in bai fita ba shi yasa al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala da yazo karkashin wannan ayar ya kawo hadisin da aka karbo daga sayyidina Umar dan Khattabi wanda ya jiyo daga manzan Allah sallallahu alaihi manzan Allah ya ce law annakum tawakkalu na Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr masan kimasan wa taruhu wa taruhu bi'anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za ku dogaro ga Allah tawakkali ga Allah haƙiƙanin tawakkali ga Allah yadda da za ku yi tawakkali ga Allah ka tawakkali hakikani hakikanin tawakkali ga Allah manzo Allah ya ce da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu manzo Allah ya ce shi tsuntsu bai taba kwana da abinci ba duk in kar tsuntsu ya fito da safe waye ke ci bai ci ba amma saboda ya dogara ga Allah in ya fita kuma sai ya samu a koshe yake dawowa zai fita bai shi ba amma bai dawa gida sai a ƙoshi saboda shi ya dogara Allah ne mai bada shi yasa bai ba zai zo ya kwanta hankalinsa kwance ya san gobe da ya fito sai ya samu da ya fito kuma sai samu in sai ya koma Allah manzon Allah ce da dan adam da mutane za su irin wannan tawakkalin ga Allah da Allah ya azurta shi da haka duk wanda zai fita daga gidan shi ko ya fita daga garinsu da kyakkyawan niyya ta nema yana mai dogaro ga Allah to Allah ta'ala zai ba shi wannan kuma yana daga cikin ni'imar da Allah ta'ala ya maɗan adam Allah bai takura ɗan adam ba bai kuntuta masa arzikinsa ba Allah ya yalwata masa arzikinsa Allah ya sa mu dace to bayan nan sai Allah mai girma da daukaka cikin tausansa da rahamarsa sai ya yi sama da nan muna kallo ba ta tsage ba ba ta kece ba kuma ba ta faɗo ba yau saman nan inda za ta rikito ta faɗo mutane mutuwa za su ba za a iya rayuwa ba amma allah ya rike saman nan ƙasan nan da aka shimfiɗa mana ita ba ta kece muka rubuta ciki ba sai mu zauna saman ta hankali kwanci tare da cewa duniya gudu take duniya ba tsaye take wuri guda ba juyawa take juyawar kana biyu ita karaganta tana juya tana kewaye kanta sannan kuma tana kewaye rana shi duniya nan inda muke zaune ne yanzu ka ga mu zaune ba ka iya cewa juyawa take amma duniya juyawa take yi cikin awa 24 take kewaye kanta sannan tana kewaye rana a cikin shekara guda da kewayo rana su kaga juyawa take amma kuma cikin hikima ta ubangiji kai da ke zaune cikin duniyar ba ka iya gane tana juyawa nan? eh to eh to kaga juya ma guda uku take amma kai da ke zaune cikinta ka san tana yi ba yanzu wani kira bai taba sanin duniya juya take ba sai yanzu ne su to haka duniya juya take amma a hakan Allah ta'ala ya tseda ta mu da ke cikinta ba mu jin hajijiya ta kama mu ba mu tafiya muna tangaɗi, muna zaune dangargar a cikin wannan ma ni'ima ce da Allah ta'ala ya mana to shi Allah yake magana da kafirai shi su kafirai ba su jin tsoron kada Allah da ya rike saman nan ya sake ta ta faɗo ko Allah da ya zaunar da ƙasar nan ya sake ta ta ruta mutane su faɗa su halaka shine Allah ta'ala ya ce a amintum man fis samai fis samai ayyufa bikumul arda fa idha hiya أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير نعم الله تعالى يقول أأمنتم من في السماء أن يكسف بكم الأرض فإذا هي تمور am amintum shin su kafirai sun amintu man fis sama'i wanda yake a sama wa yake a sama shine Allah man fis sama'i wanda yake a sama ala arshihi bi zatihi al-muqaddisa haqiqatan istiwa'an yaliqu bi zatihi ta'ala wala na'rifu kayfiyatihi wa hadhihi al-aya kadayraha min al-ayati allati tadullu ala umumillahi ala khalqihi bi zatihi wa laysa min al-mutashabbihat مثل الرحمن على العرش استوى فإننا نؤمن بها كما وردت ما اعتقادنا بأن الله تعالى منزه عن كل ما يشكل مما يعني تجسيما أو تشبيها to nan da Allah ta'ala ya ce a amintun man fis sama'i shin mutane kafirai sun amintu cewa Allah da yake a sama an sifa bikumul arda ba zai sa ƙasa ta kece ba mutane su dinga rubtawa fa'ida hiya tamur sai ga wuta sai ga ƙasa tana ga tana karkadawa tana girgiza sun amince ne cewa Allah ba zai iya musu haka ba har suke sakin jiki suna bautar wani Allah suke kafirci suke saban Allah ya kamata su shiga tece sun cewa Allah ta'ala zai iya sawa ƙasa ce haka da su su halaka kamar yadda a tarihi a baya ya taɓa yin haka ya yi makaru na haka yana tafiya kawai allah ya ce ƙasa ta haɗe shi sai ƙasa ta ci, sai ƙaruna jama'a ci kawai suka faɗa ciki ƙasa ta koma ta rufe su manzan allah a hadisi ya ce har yanzu ana yin ƙasa da shi kuma ba za a daina yin ƙasa da shi ba sai an busa ƙawon tashin duniya to mutane ba za su ji tsoron allah ba kada allah ya sake yin haka ya musu haka am amintum man fis sama'i ko sun amintu cewa allah da yake a sama an yursila alaikum hasiba ba zai turo musu iska ta guguwa ba wanda za ta zo ta kace-kace da su ta halaka wa halakawa ta tafi da abin da za ta tafi ba su tsoron allah na iya yin haka sai allah ce fasata alamuna, kaifa nazir da sannu su kafirai za su san yaya azabar Allah take yaya gargadin ubangiji yake na azaba in dai ba su imani ba Allah ala ya da ka gani iba ce ta Allah da ya rike sama bata sanko ba da ya rike ƙasa bata girgiza da mutane suka fada ba ni iba ce ta Allah to amma kafiri da yake kafirci da wanda yake sabon Allah bai jin tsoron Allah kada Allah ta'ala ya bude ƙasar nan ta hade da shi ko saman nan a turo iska mai guguwa wanda zai zo ya halakar da mutane ya kamata mutane su ji tsoron Allah don kar Allah ya musu haka waɗannan ayoyin guda biyu suna daga cikin hujjojin da ahalus sunna wal jama'a suke badawa akan cewa Allah mai girma da ɗaukaka a sama yake ya daidaita akan al'arshinsa da zatinsa daidaito wanda ya cancanta ya dace da shi mu ba mu san kaifiyar ba wannan ayoyin tana daga cikin ayoyin da ahli sunna suke kawo hujja da su domin Allah ya ce a amintum man fis samai waye yake a sama shine Allah dan haka da za a tambaye ka ina Allah yake amsa ita ce Allah yana a sama amma Allah yana ko ina da iliminsa ba da zatinsa ba Allah ya san abin da yake faruwa a ko ina a kowane lokaci da iliminsa amma ba da zatinsa ba mun fahimta sannan kuma wannan ala yana nuna mana Allah ya ɗaukaka a kan halittunsa da iliminsa da makan nashi inda yake yana saman mutane ya ɗaukaka yana saman halittunsa gabaci ɗaya hadisai da dama sun fito wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake fassara ire-iren waɗannan ayoyi wanda kuma yake nuna cewa Allah a sama yake hadisin da ya fi shahara a wannan babu akwai hadisin wani sahabi da yana da kuyangarsa ya tura ta kiwo sai ta dawo ba akuya guda da aka dawo aka lissafa a wakai sai aka ba guda ya tambaye ta ina akuya guda ta kasa wani damsasshen bayani da ya fushi sai ya mare ta daga baya bayan ya samu natsuwa sai ga bai kyauta ba da ya maru wannan baiwa ta shi tausanta sai ya kama shi sai ya ce bar ma yanta ta kawai shi ke nan madadin marin da ya mata to amma kuma idan za a yanta baiwa ana son a yanta mumina mai imani sai ya ce bari ya je da ita wajen manzan Allah don manzan Allah ya mata interview a gane mumina ce ko ba mumina ba ce sai ya tafi da wannan baiwa tashi wajen manzan Allah ya ce kaji kaji manzan Allah amma ina son a ɗan jaraba ta mu gani tana da imani in tana da imani zan ƙyanta ta manzan Allah yana buɗe baki sai ya ce mata ke ainan na aina Allah ya yake wannan ku yanzu sai ta ce Allahu fis sama'i ta nuna ɗan yaɗan ta sama ta ce Allah yana a sama sai manzan Allah ya ce to ni wane ne ta ce kai ne manzan da Allah ya aiko sai ya ce ma wannan mutumin maza ka yanta ta wannan baiwar mumina ce kaga Allah yana ina kenan Allah yana a sama kuma malamai suna cewa fitira ma tana nuna ɗan adam a yadda Allah ya halicci ɗan adam an halice shi an sa mashi fitira cewa Allah ta'ala a sama yake mun gani ka kalli ɗan adam da kyau wani ɗan rantsuwa ma zai siya kalli sama me yake nuna yana nuna maka cewa Allah yana a sama hausawa ma a karin maganarsu in ana kokowa ɗaya ya ɗauki ɗaya ya kada sai a ce sai da ya nuna ma Allah na'am ko kura kurma ma haka in zai rantsuwa haka yake ko sai da eh, sama kaga yana nufin allah da shi sama ke daga baya ne wata aƙida wadda ba ta musulunci ba ce ba ta shigo wa musulunci cewa allah yana ko'ina wannan ba daidai ba ne ba da yawa za ka ji mutane suna allah yana ko'ina ba daidai ba ne ba wannan allah yana sama amma allah yana ko'ina da iliminsa ba abin da za a yi a nan wanda Allah bai sani ba ba zai yi ba amma bai nuna cewa Allah yana a wuri Allah ta'ala ya tsare mu da kuma tsare mana a ƙidar mu da haka aqidar musulunci shi ne Allah a sama yake wannan ayoyin suna tabbatar da haka to bayan nan sai Allah ta'ala ya ba da misalin cewa ai Allah wannan wannan wannan ayoyin guda biyu a wata ayar Allah ta'ala ya nuna cewa ba dan tausan Allah ba da kuma afuwar Allah da tuni an yi abin da aka ce a wannan ayar da tuni Allah ya halakar da mutane walau fi nasa Ima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbati Allah ya ce da Allah yana kama mutane da abin da suke aikatawa Kuna ba sauran kwara dabba kwara ɗaya a bayan ƙasa da an harkar da kowa sai dai Allah ta'ala yana jinkirta ma ɗan adam ila ajalin musamma zuwa wani ajali wanda aka ambata fa'iza ja ajaluhum fa inna Allah kana bi ibadihi basir to kawai Allah yana afuwa ne Allah yana kawo da kai mutane suna ta saban ga saman nan ya bari ga nan ya bari Allah shirye da mu to sai Allah ta'ala ya buga misali da waɗansu wanda aka aiko manzanni a baya suka karyata Allah ya ɗauki mataki a kansu Allah ya ce mu ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير Allah ta'ala ya ce wala kada kazzaba alladhina min qablihim fa kayfa kana nakir wala kada kazzaban ladina min qablihim lalle haqiqa sun ƙaryata annabawan da aka aiko musu min qablihim kafin wannan al'umma al'ummomin da suka zo kafin wannan al'ummar da yawansu sun ƙaryata annabawan da Allah ya aiko musu adawa samudawa mutanen annabi ibrahim mutanen annabi musa sun karyata annabawan mutanen annabi nuhu fa da kana nakir yaya sakamakon wannan karyatawar ya zama musu ai ya zama musu halaka adawa da suka bijire suka yi imani Allah halakar da su ne samudawa haka Allah ya halakar da su annabi nuhu da yazo ya wa'azi mutane suka ƙaryata suka yi imani sai da Allah ya roshi duniya kan wannan annabi ibrahim haka annabi lut haka al'ummomi da dama a baya sun karyata annabawansu allah ya halakar da su to mu wannan al'ummar ba ma ji tsoron in mun karyata annabin mu allah ba zai halakar da mu ba a ce kaga wannan gargadi ne ake mana cewa mu ɗauki izina halakar wadda aka ba ma waɗancan na ya zama wa'azi gare mu don kar mu karyata annabawa mu ma irin abin da ya same su ya same mu karyata annaba, ko ba sai ka ce wannan annabin karya yake ba a ka yin aiki da abinda annabin ya zo da shi karyatawa ne in ka yarda mana ka yi aikin Allah ya shirye da mu da karyata annaba yana jawo azabar Allah yana jawo fushin Allah to bayan nan sai Allah ya sake kawo wata ni'ima da ya ma ɗan adam da kuma nuna ƙarfin ikonsa safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir Allah ta'ala ce ce awalam yarau ila dairi shin ɗan adam bai ganin tsuntsu fauqahum wanda yake tashi a sama fil hawa a iska safatin aji na ajnatihinna suna buɗe fukafukansu wa yaqbidna kuma sai ya zo ya rufe su aka za a ga tsuntsun ya yi sama yana sai ya buɗa sai ya rufe aka suke aiko suna buɗa suna rufewa to wai tsuntsun nan da ya tashi sama yake haka yana tafiya me yake rike da shi Allah ya ce ma ku hunna illa rahman ba abin da yake rike da tsuntsu a sama ya ba shi ikon tafiya a sama illa rahman in ba Allah ubangiji mai rahama ba Inna bi kulli shay'in basir lalle shi Allah akan komai mai iko ne akan haka akan komai mai iko ne da haka Allah ta'ala shi ne ya kaddara haka kuma karkashin ikon sa ne hakan take faruwa to nan nemar da Allah ta'ala ya madan adam a cikin wannan ayar kamar da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa wannan ayar ba ta tsaya ga tsuntsu kadai ba da aka ce a tsayar ba tsuntsu kadai ake nufi ba hatta jiragen sama suna iya shiga nan ciki kaga jirgin sama in ya tashi ba ke rike da shi Allah ne ikon Allah ne kawai iya abin da za ka iya cewa ke domin jirgi ne zai zo ya kwashi mutane da yawa ya kwashi kaya man kawai da ake jirgi in za a zuba mai mai tirela ke zuwa ta sanya sai dai a ja ciwo kawai a kafa da ci gaba da shiga sannan a ɗauki kaya a ta lodawa kayan tebur za a ga tana kawa ana sakawa sannan mutane su hau wani sai ya ɗauki mutum 500 amma haka zai tashi da su sama in ya tashi sama ɗin nan sai ya tashin da tsakanin shi da ƙasa nan ya kai ƙafa dubu talatin wani kuma a hakan a saman zai yi gudu na fitar hankali gudu ya ce na fitar hankali tafiyar da za a yi shekara da shekaru a ƙasa a da jirgi sai ya maka yanzu cikin awa hudu awa biyar to waye ba da ikon yin haka ne ai Allah ne ya ba da ikon yin haka inda Allah ya so sai a kin haka ne ai akwai lokacin da ba jirgin daga baya kuma aka samu jirgi wannan jirgin sama kenan ga helikoptoci da makamantansu Allah kaɗai ya abin da za a yi nan gaba ba to kaga wannan horewar Allah ce da ya madan adam wannan baiwar sai ya hau jirgi ya je nan ya je ta. to wai Allah ta'ala yake cewa yanzu dan adam bai kallon wannan karfin ikon na ubangiji wannan bai isa ya gamsar da ɗan adam cewa eh Allah shi ne wanda ya cancanci abota mashi ba duk wani abu wanda ake bauta mawa wanda ba Allah ba bai iya yin haka ne ba wai jirgi ba ya tare tsuntsu ma ya ce tsuntsun ya tsaya a sama bai iyawa Allah ne yake tsaye tsuntsun a sama ya bashi ikon yin tafiya a sama to Allah da yi wannan ni'imar ga ɗan adam to shi ne fa Allah da ya cancanci abota mawa amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur Allah ya ce amman hadha alladhi alladhi huwa jundul lakum shin ku kafirai kuna da wata rindina yansurukum wanda za ta taimake ku min dunir rahman koma bayan Allah kuna da wannan rindina wanda za ta taimaka muku a gobe kiyama ko su taimaka muku a nan duniya a kan ubangiji min dunin rahman kuma bayan Allah ai gairihi wa ankum azabi akwai wani wanda zai tunkuɗe muku azabar Allah ai la nasira lakum gairuhu ba ku da wani mai taimako in ba Allah ba ilil kafiruna sai dai su kafirai illa fi gurur ba cikin komai suke ba face ruɗi-ruɗi irin na shedan garrahum shedan shedan ya ruɗe su bi annal azaba la yanzulu bi cewa azaba ba za ta sauka gare su ba sai suka saki jiki suke yi abin da suka ga dama lokacin da azaba za ta zo kuma ba wani mai taimako wanda zai iya taimaka musu ya kare su daga azaba amman hadha alladhi amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu hmm. bal laddu fi qutuwi wa amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu ballaju fi utuwin wa nusur Allah ta'ala ya ce amman hadan nabiyar zuku shin koko kula da wani wanda ke azurta ku ko wanda zai iya azurta ku in amsakar rahman rizqahu idan Allah mai rahama ya rike arzikinsa ai almatar anku ya rike ruwan sama daga gare ku akwai wani wanda zai iya muku haka faman yarzuqukum waye zai azurta ku ai la razika lakum ghayruhu ba ku da wani mai azurta in ba Allah ba ballaju fi utuwin wa nufur sai dai su kafirai sun ci gaba da tafiya fi utuwin cikin girman kansu wa nufur da kuma kin gaskiyarsu shi ya suke ci gaba da kafirci amma ba mai azurta ɗan adam a bayan ƙasa sai Allah shi ke safkar da ruwan sama ya ba da amfanin gona ya ba da ma'adinai duk abin da ka sai na arziki Allah ta'ala ne ke bayarwa yana bayar da shi ga wanda ya so daga cikin bayansa to idan Allah ya kama wannan arzikin ya riƙe ya hana akwai wanda zai iya kawo shi babu in Allah ya riƙe ruwan sama ba mai iya kawo shi ƙasashen da ke man fetur irin su najeriya in allah ya rike man fetur ɗin wa zai kawo shi babu idan allah ya rike arzikinsa muna da wani wanda zai kawo mana wannan arzikin allah ya ce babu kuma kafirai ma sun san da haka sai dai kawai sun ci gaba da tafiya ne cikin girman kansu sun ƙi bauta ma allah da kuma ƙin gaskiyarsu shi ya sanya sai suke waɗanda da ubangiji ba sa bauta mashi قل هو الذي قل هو الذي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم Allah ta'ala ya ce afa man yamshi mukibban ala wajhihi shin yanzu wanda yake tafiya a kife akan fuskar shi shine aka jiya shi upside down kawahuwan shi a sama kan shi a ƙasa shi a haka yake tafiya an manyan shi sawiyan ala siratul mustaqim yayi daidai da wanda yake tafiya a daidai akan kafafuwansa kuma yana tafiya a kan kafafuwan sama akan tafarki wanda yake mai shin zun yi ɗaya, amsa ba za su taba zama ɗaya ba shi kafiri shine wanda yake tafiya a birkice yake tafiya upside down musulmi kuma shine wanda yake tafiya a daidai shi akan tafarki yake mai kakke tafarki madaidaici shi kuma kafiri yana tafiya a birkice ba akan daidai ba to Allah ta'ala ya ce sun taɓa zama daidai amsa shi ne ba za su taba zama daidai ba kullum mumini ne yake akan daidai kafiri kuma yana cikin rudaninsa da hayaniyarsa kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ko a kiyama haka za a tayar da kafirai akan fuskokin su haka za su dinga jan fuskar su a ƙasa suna tafiya zuwa inda za a ce Allah ya tsare mu ashe ko da Allah ya yi ka musulmi sai ka gode ma Allah domin ba kuɗi ka ba Allah ya yi ka musulmi ba ba abin da kai ma Allah ma Allah ya maka yi ka musulmi wancan da Allah ya shi ba musulmi ba ne ya ma Allah ba abin da ya ma Allah adalcin Allah ne san ya yi shi wanda ba musulmi ba to kaga mu sai mu gode ma Allah da Allah ta'ala ya sanya muke akan tafarki ne kake na musulunci Allah ya ce ni gaba qul huwa allazi أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل كتشي مسياكي النبي هو الذي أنشأكم الله شيني ne wanda ya waje ana na kuma sam'a Allah ya sanya muku ji wal absara ya sa muku gani wal afida ya sanya muku zuciya ai al qulub tatafakkaruna biha ya sanya muku zuciya kuna tunani da ita wannan duka nema ce Allah ta'ala ya madan adam ya sa mai ji ya sa mai gani ya bashi zuciya ta tunani amma Allah ya ce qalilan ma tashkurun ‘yan kaɗan ne daga cikin ku suke godiya ga Allah akan wannan ni'ima da ya masu ‘yan kaɗan ne wurin waɗansu ma ba su imani ba kaga iyakar mutunci kenan ba su ma yi imani balle su gode ma Allah a musulman ma wanda suke imani kuma kaɗan ke godiya domin wanda zai je yana saɓan Allah da jin da Allah ya bashi bai yi godiya ba wanda zai je yana saba ma Allah da ganin da Allah ya bashi bai ma Allah godiya ba wanda zai zauna yana saƙa yadda zai yi sharri da zuciyarsa bai ma Allah godiya ba amma wanda ya godiya shine wanda zai yi amfani da ganinsa wajen yi ma Allah da'a ya amfani da jinsa wajen bin Allah ya amfani da zuciyarsa wajen yi ma Allah biyayya da da'a qul huwa قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تشرون Allah ya ce qul huwal ladhi zara'akum fil ardi wa ka ce Allah ta'ala shi ne wanda ya halicce ku fil ardi a bayan ƙasa Allah shi ya halicci mutane ya kawo su bayan ƙasa don ya jaraba su suwa za su bi dokokinsa suwa ne ne za su bijire wa ilaihi tusharun kuma gobe kiyama ga Allah ne za a tattara ku don a yi makowa hisabi kafiran makka da suka ji wannan sai suke cewa to wai yaushe za a yi wannan tashin duniya a haɗu sai Allah ya ce wa manzan Allah ya ce musu waya kulu na mata waya suna cewa mummune su kafirai mata hazal wa yaushe ne alƙawarin tashin duniyan nan yake in kuntum sadiqin in dai daga sai kuke cewa za a yi tashin duniya ku faɗa mana ranar nawa ga watan nawa ne za a yi shi Allah ya ce kun ka ce musu qul inna mal'ilmu inda Allah wa inna ma ana nadhirun qul inna mal'ilmu inda Allah wa inna ma ana nadhirun mubin Allah ya ce kun ka ce musu ya kai annabi innamal ilmu inda Allah ilimin sanin ranar da za a yi tashin duniya inda Allah a wajen Allah ne kadai yake Allah cikin hikimarsa ya ɓoye ma duniya sanin ranar da za a yi tashin duniya duk duniya ba wanda zai iya cewa ma ga ranar da za a yi tashin duniya Allah bai sanar da kowa ba wannan ya bar ma kansa sanin wannan har annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗi ranar da za a yi tashin duniya bai san ranar ba annabawa gaba ɗaya da Allah ya aiku ba wanda aka gaya ma ranar da za a yi tashin duniya mala'iku tun daga jibril har sauran mala'iku gaba ɗayansu ba wanda zai iya ce ma ga ranar da za a yi tashin duniya akwai waɗansu ilmomi na gaibu guda biyar ba wanda ya san su wannan sai Allah Allah ya ambace ciki akwai tashin duniya shi yasa da mala'ika jibril ya zo wajen manzon Allah a hadisin jibril hadisin sai na Umar ya tambaye shi yaushe za a yi tashin duniya manzon Allah ya ce kai da kake tambaya da ni da ake tambaya duka ba mu sani ba da haka ba wanda ya san ranar da za a tashin duniya sai Allah mai girma da ɗaukaka shi yasa da suke cewa wai yaushe za a tashin duniyan nan manzon Allah aka ce ya gaya musu inna innamal ilmu indallahi wa innama ana nazirun mubin sai dai ni kawai mai gargadi ne wanda yake gargadin sa a bayyane cewa wannan ranar tana zuwa ku ba Allah in ba ku ba Allah ba za a yi muku azaba to suna cewa shi za a tashin duniyan sai Allah ya kawo mana hoton su ga sunan har an yi tashin duniyan har an tada sa a kabari to me suke cewa da ake tashin duniya falan ba ra'au وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه yayin da suka ga tashin kiyama zulfatan ƙariban kusa haka suna cewa shi za a tashin duniyar idan aka tayar da kafirai ranar alkiyama sai su ga abin ya zo musu gab da gab sai su ga wai har duniyar ta tashi duk daɗewar da aka yi sai su ga abin ya zo musu gab da gab tare da cewa yanzu wani kafirin ya fi shekara dubu a ƙasa da mutuwa amma duniyar ba su tashi ba amma ranar da za a yi tashin duniyar a kawo su ga azaba sai su ga abin ya zo musu gab da gab su ba an tashin duniyar shi ne allah ya ce falon mara auku yayin da za su ga azaba ta tashin duniya zulfatan kusa gab da gab to a wannan ranar fa sai al'amura sun za si adwujuhul lazina kafaru sai kaga fuskocin waɗannan waɗanda suka kafarta sun yi baki kirin wakila sai a ce musu wane ce musu alhazina masu tsaron aljanna kuma ma tsaron wutar jahannama mala'ikun nan sai su ce hadhal ladhi kuntum bihi tad'un wannan azabar da kuke gani ita ce azaban nan wadda a duniya kuke cewa ba za a yi ba kuke da'awar cewa Allah ba zai tada duniya ba to gashi har ta zo shi yasa kiyaman nan kamar gobe ne wala kamar gobe ne kamar gobe ne Allah zai daga duniyan nan kafirai sai su ga har an zo har ta zo kiyama duk da dadewar da za a yi a cikin kabari Allah kaɗai san iya kwanakin da mutum zai yi a kabari amma da an ce an busa ƙaho a taso sai mutum ya ga abin ya zo ne da wuri ya zo cikin gaggawa har an gama kwanciyar kabarin har an gama kaza har an gama kaza har Allah ya daga duniyar to haka kiyama take haka za ta zo wa mutane Allah ya shirye da mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke wa manzon Allah fatan mutuwa to sai Allah ta'ala ya ce manzon Allah ya ce musu kul ara'aytum قل أرأيتم إن أعلمني الله ومن معي أو ريبنا فمن يدير الكافرين من عذاب عليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم Ƙul Allah ya ce ka ce musu ya kai annabi suna cewa za ka mutu ko in ka mutu ko kaza to ka ce musu ara aikin ku bani labari in a ahlakani Allah idan Allah ya halaka ni wa mamma iya tare da wanda suke tare da ni minal mu'minina mu'minai bi azabihi kama nuna, Allah ya azaba ko kuma Allah ya dauki rayuwar shin idan Allah ya dauki rayuwar mu mutu da ni da mu'minai wanda suke imani da ni to fa man yujirul kafirina su kuma kafirai wane ne zai kubutar da su min azabin alim daga azaba mai radadi je kuna mutu to idan na mutu wai mutuwar ita za ta hana a muku azaba ai ko na mutu azabar da Allah ya nufin yi muku sai an muku to in na mutuwa zai hana a muku azaba amsa la mujira lahum min ba wanda ya sai tsayar sad daga yi masa azaba Allah shirye da mu rahman قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين Allah ta'ala ya ce kul ka kuma ce musu ya kai annabi huwar rahmanu shi Allah shine Allah mai rahama amanna bihi mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi ne muka dogara la alal amwal walal aulad mu dogara akan yaya ko dukiya ba ga Allah kadai muka dogara satalamuna kuma da sannu ku za ku sani man huwa fi dalalin mubin wanda yake a cikin bata wanda yake mabayyanin bata da sannu za ku gane cewa ku ce cikin bata kul ara'aytu qul ara'aytum in أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين Allah ya ce kul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran faman ya'tikum bima'in ma'in kul ka ce musu ya kai annabi ara'aytum ku bani labari in asbaha ma'ukum gauran ay za'iran fil ardi idan aka waye gari ruwanku ya kafe rijiyoyi sun daina kawo ruwa koramu sun daina kawo ruwa fa a ya'tikum bima'in ma'in wani ne wanda zai zo muku da ruwa mai gudana babu sai Allah ta'ala Allah kare ne zai iya wani wannan kuma yana cikin albarkoci da alkhairan ubangiji zo mana da ruwa da yake shi ya sanya ta fara da ambatan albarkocin ubangiji sun yi yawa تبارك الذي بيده الملك sai ta kulle da أصبح in غورا ومن gauran بماء المئين وأن bima'in أيضا wanda yana ɗaya daga cikin albarkokin ubangiji kawo ruwa da Allah ta'ala yake dan haka rijiya sai a samu ruwa mutane su sha su tabbobi su sha ayi amfani in an zo an haka dam sai ruwa ya zo ai da mutane su dinga ɗiba suna sha ai bohol ruwa ya zo duk Allah ta'ala ne yake kawo wannan kuma yana cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya ma dan adam kuma yana cikin ni'imomin ubangiji masu tarin yawa Allah mun gode maka akan waɗannan ni'imomi da kai mana wannan sura ta kare idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi a sabuwar sura sura da ke gabanta insha Allah ta'ala abinda muka karanta cikin wannan sura na daidai Allah shi babu ladar da baki da inda muka yi kuskure kuma Allah shi mana afuwa shi yafi mana baki da you. jama'a suna cewa assalamu alaikum malam da Allah malam mai ce ta ko mutuwa za a da zai ce ba ko mutuwa zai zai ya yi auren sai mutu ba mara ce masa ba ta daga kashin Allah domin yin hukunci ya yi da shi a duka dai an yi ba daidai ba a shi idan miji zai ƙara aure Kunga abin da zai yi ba laifi ba ne ba domin Allah ta'ala shi ne ya ba da damar a yi haka Allah ya ce min musulmi yana iya auren mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu idan yana da karfin da zai iya karawa kuma zai iya yin adalci tsakanin mata to babu laifi a biyu ko uku ko hudu haka Allah ya faɗa to da haka idan miji ya taso zai ƙara aure to duk da haka nan ita wanda ke gida din tun da a yadda Allah ta'ala ya halicce su a ɗabi'ar su suna da wannan kishin da kuma jin zafin haka duk da sun san Allah ne ya ce a yi to amma duk da haka nan ana son shi wanda zai ƙara aure shi mijin kenan ya bi ta hanyoyi na lalama na kwantar da hankali da fahimtarwa da faɗakarwa ga ita matar da za a karo ma 'yan uwa ɗin to idan yabi wannan insha Allah ta'ala sai Allah ya taimakai sai ai abin cikin nasara tare da fahimtar juna to amma idan ya ce ko mutuwa za ta sai ya yi to kaga ya yi kakkausan murya wanda kuma ba haka Allah ta'ala ya ce ba Allah ta'ala yana ce wa ululin nasi husna ku faɗa wa mutane magana mai kyau sannan manzan Allah hadisi ya ce alkalimatu tayyiba sadaqatu magana mai daɗi sadaka ce da haka ya yi kuskure in ya ce mata haka bai kamata ya ce mata haka ba ita kuma maganar da take faɗa cewa wacce ba ta da ƙashin arziki to ya aka ta sani ka ga ba ta sani ba so ita ma bai kamata ta faɗi wata magana mai muni ba akan ita waccan saboda ita waccan ma ai ba ta mata laifin komi ba in har an yi laifi waye laifi shi mijinta shi ya laifi ba ita ba cewa za ta aure shi wannan ba laifi ba ne ba suna haka ita ma bai kamata a ce ta faɗi wannan ba duka waɗannan ba za a ce waɗansu manganu ne masu nauyi wanda za a ce an yi laifi sai dai a ce maganganu ne wanda ba su dace a faɗa ba da haka muna musu nasiha su duka su ji tsoron Allah su daina irin waɗannan manganin a tsakaninsu su zauna su yi bayanai na fahimtar juna ita ta gane aure Allah ke kawo shi da Allah ya kawo zai ƙara ta yi haƙuri shi kuma ya gane tana da haƙƙi ya tausaya mata a matsayinsa na matar shi wanda zai kawo ma wata to akwai buƙatar ya lallashe ta ya tausaya mata har ta fahimce shi da manufarsa Allah ta'ala ya samu dace na kwasan shiga da kawai sun kashe na sun tafi da yayata ko wasu a sauran da shi Allah ya To, Allah ta'ala ya sa mafita Allah ta'ala ya kubutar da waɗannan bayan Allah da aka tafi da su ya maido su zuwa ga dangin cikin aminci shi kuma wannan ɗan da aka kashe muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe shi a matsayin shahidi Allah ta'ala ya kare dukkanin garuruwa da ƙauyuka daga farmakin waɗannan mutane miyagu ‘yan ta'adda Allah ta'ala ya mana maganin su ya tsare mu kuma ya kare mu daga sharrinsu da cutarwarsu duk wanda aka kama kowane ne aka shiga da shi daji namiji ne ko mace babba ko ƙarami an kai kuɗi ko ba a kai kuɗi ba Allah kai ne mai iko akan komai Allah muna roƙonka ka sanya musu hanyar da za su samu kubutar Allah ka kubutar da su ka dawo da su zuwa ga danginsu cikin aminci Allah mai iko ne akan haka za mu ƙarasa brigadier general bahar siga da ustaz abdulsalam rabiu kaskari da kuma wannan bawan Allah wanda ya ce an tafi da ‘yar uwarsa waɗannan bayan Allah guda uku muna roƙon Allah ta'ala ya kutar da su Allah ta'ala ya maido da su zuwa ga danginsu cikin aminci Allah ta'ala ya kare su a duk inda suke da karewarsa ya amintar da su a duk inda suke cikin amincinsa ya Allah Allah ka kare mu daga sharrin waɗannan miyagun mutane ya Allah muna roƙonka da sunayenka ta da siffofinka madauka waɗannan miyagun mutane masu ta'addanci Allah ka yi mana maganin su Allah ka tarwatsa su ka buka Allah ka tarwatsa su ya Allah kamar da mugun nufin su akan kansu ya Allah Allah karka ba su nasara akan kowane gari wanda za su tinkara Allah karka ba su nasara akan kowane ƙauye da za su tinkara Allah karka ba su nasara akan duk wani bawanka wanda za su tinkara da nufin cutar da shi Allah ka dakushe shirin su ka dakushe karfin su ya Allah kamar da mugun nufin su akan kansu ya Allah Allah kai mana mafita daga gare su Ka zaunar da ƙasar mu lafiya kamar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar mu da sauran jihohi na musulmai Allah mai iko ne akan haka subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah